Минатиот пат откривме која е таа добра земја, се кавате ли? Крај Голготскиот крст. И видовме дека треба таму да се засадиме, таму да умреме, за да вродиме со плод. Ова ќе биде продолжеток на таа тема, малку во поинаков правец, односно, се секавате, тогаш не се зафативме многу со параболата за сејачот и семето, меѓутоа сега токму од таму ќе стартуваме и подосна ќе се навратиме да ја погледнеме малку од поблизу. Значи во Матеј 13 глава е запишена оваа парабола. Значи Матеј 13 глава од третиот стих ќе читаме. Им говореше многу во параболи велејки, ете сејач излезе да сее. И кога сееше, некои зрна паднаа покрај патот и птици дојдоа и ги исколваа. Други паднаа на камени места, каде немаше многу земја, и набргу никна, зашто немаше длабока земја. А кога изграа сонцето, изгореа, и бидејќи немаа корен се исушија. Други паднаа меѓу трње, и трњето израсна и ги загуши. Други паднаа на добра земја и дадоа плод, едното 100, другото 60, а третото 30. Кој има уши да слуша, нека слуша. Па верувам дека ке имаме сите уши и сите ќе послушаме поуката од Божјата реч за денеска. Кој е овде сејачот? Веднаш да одговориме на ова прашање. Мислам дека е јасно кој е сејачот. Исус Христос, Господ, Е сега, пак ќе се навратиме на некои стиховите што ги читавме минатиот пат. Битие 2.8. Господ е тој кој што сака да засади и да никне и да даде плод, богат плод. Уште на самиот почеток засадил, поставил градина во Едем. 2.8, значи, битие. И Господ Бог насади градина на исток во Едем и таму го смести човекот кој го обликува. Во другиот превод, оно што на почетокот сакаме да го поставиме како вовет, и го дава одговор, тој стих гласи поинако малку. Место Едем е спомнат рај, рајска градина. Едем е всушност Божиот рај. Еве, за да го покажеме тоа, преку уште еден стих во Откровение 2.7, ќе читаме, Откровение 2.7 во пораката до Ефеската црква, стихот гласи, вториот дел од стихот, значи седмиот стих, на оној кој победува, ке му дадам да јаде од дрвото на животот, кое што е среде Божиот рај. Знаеме дека среде Едем, Бог го поставил дрвото на животот. Значи, Едем, која станува збор за Едем, се мисли на Божиот рај. Господ, како да го симнал рајот небесен и на земјата, за да може значи, нашите прародители Адам и Ева да уживаат. И не само да уживаат, туку и цел, целиот тој амбиент да им биде за пример, да им биде ќе видиме што да им биде. Еве, Псалм 19.1. Да отвориме во 19. Псалм, првиот стих многу добро познат стих и гласи вака Небесата ја раскажуваат Божјата слава, небесниот свод го навестува делото на неговите раци. Обично кога го читаме овој стих, под небеса подразбираме го разбираме небото, оној свод што го гледаме над нас и многу добро се вклопува, ако се сеќавате порано кога зборувавме за Тоа беше едно моје размислување, зашто небото е сино, зашто може би нема некоја друга боја, па јас тоа го поврзав со, а, со што, законот бил напишен на две плочи од Сафир, син Сафир, па знаете дека на израелците им било заповедано да она облека доле на рабовите има сина врвца кој што ќе ги подсеке на Божиот закон, а Божиот закон е препис на Божиот карактер, на неговата слава, па така некако ми се поврза тоа и небото, кога гледаме кон небото, гледаме синило, за да не подсеќа токму на Божиот карактер. Меѓутоа, на овој стих не се, не, овој стих не се однесува само на, на таа небеса. Што зарем небото, каде што е Бог, каде што е неговиот престол, не е одраз на неговиот карактер, не зборува, не раскажува за Божјата слава. И те како ако ова раскажува, колку повеќе тоа. Значи, тој едем, небески едем, е одраз на Божиот карактер, меѓутоа Бог го поставил и тој земски едем како одраз на Божиот карактер, да представува одраз на Божиот карактер. И сега замислите, Адам и Ева се во една таква атмосфера, во една таква средина. Не случајно. Сушно, секој едно создание, Божие создание, ја одразува природата на Создателот. И се малко да се подсетиме за Луцифер. Каде тој се наоѓал? Во Езекијал 28 глава не е познати стихови ги читаме. И ако ова го немавме предвид, дека Едем е Божиот рај и дека може да се мисли на тој небесен рај, овде може би малко ќе се збуневме, затоа што стиховите во Езекијал, кои што го опишуваат Луцифер, во 28 глава, значи од 13 стих, гласат вака. Во Едем, во Едом овде, вели. Се мисли на Едем. Во Божјата градина живееше ти, твоето облекло беше украсено со секаков сар, топаз, диемант, така натаму. На кого се мисли на Луцифер? Каде живееше? Во Божиот рај, во Божјата градина. И за жал, Е, 14 стих, велите, поставив како раскрилен херовим, заштитник беше на светата Божја гора, одеше среде огнено камење, совршен беше по своите патишта од денот на своето создавање, доека не ти се зашна беззаконие. Значи, Луцифер ја на некој начин ја упропастил таа небесна атмосфера, ја извалкал, го извалкал тој совршен приказ, образ на Божиот карактер, кој што значи, се одражувал и во таа градина небесна, па и во оној едем земски. И нормално, сето тоа тој успешно го пренел, го растурил, значи и доле. Па, морал да, да излета, значи да лета буквално од тој едем, како што Адам и Ева морале, откако сгрешили, го послушале него, да летаат од, од Божјата градина, земската Божја градина, земскиот едем. И сега, дали и едем не е пример за тоа какви треба да бидат нашите срца? ако веќе едеме одраз на Божиот карактер, дали можеме да кажеме дека едем треба да ни биде и пример за тоа какви треба да бидат нашите срца? Дали може да најдеме некоја врска во стихови каде што ни се кажува дека таа градина всушност е срцето наше? Сега гледаме од еден поинеков аспект за разлика од минатата сабота. Еве, во Битие прва глава, ќе отвориме пак, И ќе читаме 27 и 28 стих. Бите 1, 27 и 28. Бог го создаде човекот во својот лик, тој го создаде во Божиот лик, ги создаде машко и женско, и Бог ги благослови им рече, Бог, плодете се, множете се и наполнете ја земјата и починете ја, владете над рибите во морето, над птиците и над целиот жив свет, Таа плодна едемска градина Треба да ги научи, односно да им укаже на тоа и тие да се плодат, да се множат, да бидат плодни, како и самиот Едем. Но не само тоа, во 2 глава 15 стих интересен израз се користи. Господ Бог го зеде човекот и го постави во Едемската градина за да ја обработува и да ја чува. Како да ја чува? Дали се цикавате на еден стих во Библијата кој што ни порачува нешто друго дека треба да чуваме? пред се, што треба да чуваме? Срцето наше, пословици 4.23. Пословици 4.23. А над се чувај го своето срце, зашто животот извира од него. И не само овој стих. Може да отвориме во Матери 13 глава, во, сами, во самиот дел, каде што Исус ја толкува параболата, за која што станува збор, значи денеска, и да видиме што кажува овде, Матеј 13 глава, ќе се навратиме значи, на, на толкувањето на параболата, меѓуто е сега во контекст на ова, дека таа градина, сушност, го представува нашето срце. 13 глава, односно треба да го представува. Нашето срце треба да биде како таа градина едемска. 13 глава, Матеј 19 стих. Кога некој го слуша словото за царството, значи ово е објаснување за оние, она семе што паднало покрај патот, а не го разбира, тогаш доаѓа лукавиот и го граба тоа што е посејано во неговото срце. Че видите, не станува збор овде, параболата не е... Исус често пати зимал такви примери од природата, од она што се случува, е, од сејачот и семето, ама за да укаже на нешто друго. На срцето. Гјалот, целата парабола всушност ке видиме после дека е борба меѓу Господ и гјаволот, Бог сака да направи од нашето срце едемска градина, а гјаволот сака да не се случи тоа. Туку таа градина под наводници да биде урасната у коров, у трње, у, у било што, само да не е едемска, едемска градина. Или еве Лука 8.15, тоа е паралелниот текст на оваа парабола, Лука 8.15, каде што кој што стиг го читавме минатиот пат, ми се чини, 8.15, овде пак е толкувањето на оние што, она семе кој што ќе падне на добра земја, и овде се вели исто овој стиг, а она на добрата земја, тоа се оние кои ќе го чујат Словото, го чуваат во добро и чисто срце и донесуваат плод во трпение. че ве гледаме. Можеме да заеме дека Едем ни е пример за тоа какви треба да бидат нашите срца. Во Едем било се совршено. Е сега, ако ние сме градирани, градинари, ако имаме една градина, бавче, како сакате, а, сигурно не би сакале да таа градина е исполнета со трње, со коров, со троскот, И со сите оние работи кои што всушност го попречуваат растот на или она што сме го засадиле таму, кој што сакаме да извадиме плод. И токму гревот, како што читавме минатиот пат, го донел тоа. Гревот ги донел трнјата и еве да се подсетиме трета глава Битие. 17 до 19. На човекот му рече затоа што го послуша гласот на својата жената, јадеше од дрвото за кое ти заповедав велејки, нека јадеш од него, земја да ќе е проклета заради тебе, Во мака ќе се храниш од неа сите денови на својот живот, ти ти раѓа трња и троскот, а ти ќе јадеш полски растенија. Со пот на својето лице ќе јадеш хлеб, доека не се вратиш во земјата, зашто од неа беше земен, прав си и во прав ќе се вратиш. Ево проклетството со појавата на гревот, се појавуваат трњето, троскотот, чичката. И сега, градинари сме, имаме градина. Што би се случило ако фати некоја мрза или па, ете, немаме никаква корист. И ја оставиме градината. Што се случува? Две нешта ќе се случат. Или, или тоа ќе обрасне во некои треви, во трња, во не знам што, иначе ќе стане дивина, буквално. Или пак ќе опусти, ќе запусти. Без вода, без ништо, пустина ќе стане. Е сега, дали човечкото срце, всушност, состојбата на човечкото срце не е такво? Зборам, зборам за необратена личност, значи на... Човекот се раѓа див по природа. Буквално, ние сме како зверови. И бараме среќа, бараме не знам што, и на крајот пустелија. Сте се чувствувале сигурно пред да го побара, односно, да, пред да го најдете Господа, сте се чувствувале сигурно пусти, празни во срцето. Баш како што и оној опис на почетокот, знаете, кога пред Бог да почна да создава, првиот стих што вели таму? Вториот стих, односно, земјата беше пуста и празна и темнина се простираше над бездната. Ете, тоа е состојбата на човечкото срце. Без Бога. И интересно е, си размислувам, и ако оставите градината да обрасне во трева, постои опасност да тука налетата некоја змија, и на, не знам, разноразни дзверки кои што не ги посекувате, да ги видите, а и пустината е место каде што уживаат да бидат, уживаат да бидат и живеат змиите. Пустината, дивината е територијата на дјаволот. А Господ сака да ние бидеме Едемска градина, плодна Едемска градина. И не случайно, може би не случайно, ако размислуваме вако во овој правец, интересно е што, зашто Бог, за да ги однесе израелците во Ханан, кој што пак минатиот пат видовме дека е една слика на Едем, на рајот, ги носил ни спустина. Тука поминува, нели, меѓу тоа, па дори 120 години, колко, а, а, ние сме 120 и кусор, <laughs> не 40. Зошто? Може би, сакал да им покаже, еве, вашите срца се вакви, како оваа пустина, а мој план е, јас сакам, моја желба е, да ве однесам во Ханан и да бидете како Ханан. Едемска градина, всушност, да бидат вашите срца. И друга интересна работа е, зашто Јован Крстител, претечата Исусов, оној кој што треба да го подготви за дојањето на Месијата проповедал каде? Во пустината проповедал. За да после дојде Исус и се соочи со оној чија што територија е пустината, токму на негово тло. Секавате каде Исус се соочил со гјаволот, каде она била, била оној силен суде. Во пустината, вели, светиот дух годна се во пустината, после неговото крштевање од Јован Крстител. Зошто? Каде се појавил гревот? Каде гјаволот постигнал успех? На Божијата територија. Во Божијот Едем, во Божијата градина. И сега Исус ке му го зададе ударот на гјаволот на негова територија. <laughs> во пустината, затоа што пустината е територијата на гјаволот. Гјаволот се што сака од нас е да не запусти, да не направи зверојот диви во срцата да бидеме. И сега интересно е во Марко, ако отвориме во првата глава, откако значи, се случили овие настани, откако Исус бил одведен во пустината и извоило победа, значи, намерно се случува ова, бил одветен од светиот дух во пустината, за да му го зададе оној удар на гјаволот. И сега што, што се случува во 14 стих од Марко прва глава? И откако Јован беше предаден, Исус дојде во Галилеја, проповедајќи го Божијето Евангелие. И изборуваше, времето се исполни и наближи Божијето Царство. Покајте се и верувајте во Евангелието. Ги потенцирам овие збор. Евангелие. Верувајте во Евангелието. Исус тргна да го проповеда Евангелието после ова. Зошто? Зато што тука е клучот. Тука е решението. Да од таа пустина, до таа дивина, Господ може да направи на Едемска градина. И сега сме кај параболата. Значи, отвараме во Матеј 13 глава. Ако сејачот е Исус, што е семето? Божите реч. Затоа ни кажува Лука 8.11, значи оној паралелен текст, што е? Лука 8.11, еве да го прочитаме. Лука 8.11 вели, а ова парабола значи, семето е Божето Слово. Е сега, 13 глава Матеј. Ако семето е Божето Слово, ако Исус е сеачот, Зошто навидум изгледа дека во оваа парабола Исус се расфрла со семето? Зошто Исус го фрла семето таму покрај пат? Зошто Исус го фрла семето на камените почвата? Затоа што поентата на оваа парабола дека семето има потенцијал. Силата, решението е во семето, Тоа е тоа кој што ќе ја направи почвата добра. Словото. Значи, Исус сака да допре до оние кои што се налик на нели, покрај пат, со камени срца и така натаму. Сака да допре до сите нив. Не е дека се расправа. Еден стик вели таму во Исаиле, кај беше дека не, не паѓа напразно Божието Слово, никогаш. Значи, не се расправила со семето. Нема, нема а, смисла поинаку параболата која гледаме. Значи, а, целата на Исуса е проповедање на Евангелието. Тој тргна да го проповеда Евангелието, да го сее Божето Слово со цел да ги промени тие камени срца. Или тоа тло кој што е обрасна со сотрње, таа дивина, от таа дивина да направи една прекрасна а, едемска градина. И сега толкувањето значи, на овој а, стих, четвртиот, да опочитам пред четвртиот, и кога сееше некој зрна падна покрај патот и птици дојдоа и ги исколваа. Што е ова птици дојдоа и ги исколваа? Ако знаеме дека ова е Божето Слово, настојувањето да Исус направи од тие, таквите, Божја градина. Ви реков, борба меѓу Исуса и гјаволот. Исус сака да направи од вас Божја градина, едемска градина, гјаволот не сака тоа да се случи. И еве, гјаволот, знаеки го потенцијалот, што го има, силата што ја има Божето Слово, Веднаш, не, не, не, не губи време, веднаш доаѓа ги праке своите гаврни, да кажам, под наводници, демони, па може и луѓе да ви прати, и да го исколваат тоа семе, тоа слово, за да не се случи таа преобразба ке вас. И Значи, ја го толкувањето во 18-19 стих. И така чујте ја вие параболата за сејачот, кога некој го слуша словото за царството, а не го разбира, тогаш доја лукавиот и го граба тоа што е посејано во неговото срце. Значи, таа нива, тоа тло е срцето, Словото Божие е семето, сејачот е Исус. И сега, што сака Бог да постигне? Да читаме во Псалм 119:130. Псалм 119.130. 130 Се още сме кај првиот пример на тло, на семе кој што паја по пат, 119-130, псалм. Послушайте го овој стик, вика, објаснувањето на твоите зборови просветлува, ги вразумува простодушните. Забележавте во толкувањето дека тоа се оние кои што го слушаат Словото за Царството, го повторувам 19 стик од Матеј, а не го разбираат. А стикот во Псалм 119.130 вели дека Словото Божие вразумува. Господ тоа сака да го постигне кај оваа прва група. Доведеме да кај втората група во Матеј 13 глава 20 и 21 стих е толкувањето. Тоа ни е битно. Значи, на камено тло. Кај што ќе никне на брзина, ама поради недоволна влага, недоволна значи, длабочина на почвата, која ќе огреве сонцето, вели, тамо ќе се исуши. Тоа се тие, значи, а во посејаното на камените места е оној, 20 стих, кој го слуша Словото и веднаш го прима со радост, значи одушевене од тоа што го слуша, но нема корен во себе и привремене и кога ќе настане неволја или гонење заради Словото, веднаш се соблазнува. И кажавме, Исус не се расфрла со семето. Го фрла и о каменито тло, затоа што семето е силно. Еремија 23.29 Еремија 23.29 Почвата станува добра, земјата станува добра поради семето. 23.29 Еремија Не е ли мојот збор како оган, говори Господ, не е ли сличен на млад, на чекан, што ја крши карпата? Дали има сила, дали има моќ Словото Божие да, да го промени тоа камено срце во нас? Па да не забраваме, да се сетиме на, на, на Езекијал 36.26, познат стих, кај што што вели, јас ќе го извадам каменото срце од вас и ќе ви дадам срце од месо и ќе го врежам законот, ќе ви дадам дух свети и така натаму. Тоа, таа сила го има Словото. Ја има Словото. Еден, еден интересен факт, минатиот пат спомнавме нешто, меѓутоа, кога сме сега во, зборуваме за каменито тло, каде беше закупан Исус? Во каква земја беше закупан? Рековме, тоа беше во градината. Зашто тоа било градина таму, било близу а, Голгота. Меѓутоа, во каква земја беше закупан Исус? во камен, всушност, не во земја, во камен. И го задржа каменот, го задржа римскиот печат, ништо не можеше да го задржи. Зошто? Зато што самиот Исус е тоа слово, кој што има сила и моки, Да расцепи и карпата и се, и да го промени каменот срце. И сега во 22 стих ја имам и онаа трета состојба. Вели, а посејаното меѓу трње е оној кој го слуша словото, но грижите за светот и измамата на богатството го загушуваат, словото и станува неплоден. Значи, од немарност градината станува дивина. Повторно кај тоа. Како, јас мислам предвреме одговор, меѓуто, како станува една градина, односно од, од каде трњето во градината? И па ако не идете редовно и да плевите, како се вика тоа, да копате, да обработувате, ќе се појави трнје. Значи, сте рамнодушен, поспан, невнимателен. Да отвориме во пословици 19.15. Пословици 19.15. Пословици 19.15. кој сте гласи вака, мрзливоста навлекува врз човекот длабок сон и неработливата душа гладува. А погледнете сега пословици 24, 24 глава, 30 и 31 стих. 24, 30 и 31. Поминував покрај нивата на некој мрзливец и покрај лозијето на некој безумник. И ете се беше зарастено со, во коприви Трнењето ја покриле површината и камената ограда беше разурната. Ако сме поспани, значи може би ние и сме го прифатиле словото, сме го разбрале, значи не сме како оние првите, може би сме поминале низ многу маки, низ проблеми и тоа сме го е, успеале да поминеме, меѓутоа еве сме се успале, сме заспале, сме рамнодушни и тоа непријателот стапува на сцена, тој е оној кој што цело време се бори да од нашите, нашите грани да ја растори едноставно. Стане дивина. Да биде обрасната со трња. Повторно словото ја има таа главна улога овде и силата. Евреите 4.12 вели дека е живо тоа слово, да ве разбуди, да ве воскресне од таа духовна поспаност повторно Словото. Значи, дали забележуваме дека добрата земја е како резултат на делувањето на семето, на Словото. Таа едемска градина може да биде и да се случи само ако се прими Словото. Односно, рековме, што е всушност Словото Божие? Рековме, Исус отишел да го проповеда што? Евангелието. Почитаме на текст во Јаков 1.21. Јаков, послание Јаково, 1.21. Овде стои вак. Затоа отфрлете од себе секаква нечистота и последниот остаток на злобата и примете го со кротост во вас насаденото слово кое може да ги спаси вашите души. Не случайно овде Јаков употреба израз насаденото слово во вашето срце. Како го всадуваме тоа слово во нашите срца? Нормално. Треба да проучуваме, да читаме, да бдееме над Библијата, на таа Божја реч која што значи спасение за нас. И сега доаѓаме повторно кај оној момент кај Голгота. Зошто Голгота е добрата земја? Зошто таа земја е толку плодна? Веројатно таму мора да е семето. Таму мора да е словото и тоа би кажал евангелието. Целото евангелие ви е таму. Каде го гледаме на Голгота евангелието? Еве спомнавме дека дури трите обреди кои што Исус ги воспоставил, па не ги оставил на нас и ние ги практикуваме, укажуваат на Голгота, сите три, ако размислете. Па што е всушност Евангелието? Зашто Павле вика, повикува, тој сами откажува за себе дека го, го проповеда Христа распнатиот, и повикува сите ние да го проповедаме Христа распнатиот. Па тоа е Евангелието. Зато таа почва е плодна, зато таа земја е добра и раѓа со плод. Тука е Евангелието, крстот Голготски. Исус, жртвата. Тоа е Евангелието, сушност. Тоа е таа добра вест за секој. И еве да отвориме на крајот, при крај сме во прво послание до коринќаните да видиме како Божјата реч го поврзува ова. Прво послание до коринќаните 1:18. Овие стихови порано сме ги читале и тоа неколку пати. Прво послание Коринјаните 1.18. Зашто словото за крстот е безумство за оние кои пропаѓаат, а за нас, кои се спасуваме, Божја сила. Каде го сркјаваме овој израз Божја сила на друго место? Словото за крстот е еднакво на Божја сила. Е, равенки ќе си правиме се. Словото за крстот е еднакво на Божја сила. Римјаните 1.16 што вели? Евангелието е еднакво на Божја сила. Тогаш, Словото за крстот е еднакво на Евангелие. Тоа е Евангелието. Затоа таа почва крај крст е плодна. Затоа тука ние треба да се закопаме, да умреме со своето јас. Меѓутоа, еве и денеска свативме дека целата работа е во семето, во словото, кое што треба да биде засадено во нас, за да од таа дивина, за да од таа пустина направи на прекрасна едемска градина. Она што Господ сака да го направи од нас, од нашите срца, од нашиот карактер, всушност. И на тој начин, како што Едем, небесниот и земскиот, биле одрас на Божиот карактер, така тогаш и ние, нашиот живот, нашиот карактер, ќе биде одрас на Божиот карактер. А тоа Господ го сака и го очекува. Нека му е слава на Бога за сето она што го прави за нас. Амин.